dan, assalamu alaikum, rahmetullahi wabarakatu, nisam pratio emisiju, ali želim pitati uvaženog gosta o postu u Ređepu i Šabanu i nagradu za to shodno sunnetu i praksi poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi ve sallam. Eh, od praksi poslanika sa sallam da je u tim mjesecima postio više dana. Znači da je pripremao se za, znači ulazak u Ramazan sa puno posta. Ono što je praksa u nekim sredinama, da postoje tri mjeseca, to je bidah činimo osnovu da tri mjeseca spojimo zajedno da spojimo. Ali u tim mjesecima istak se u poslu više nego u drugim, to je od onoga što je sunne.